وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير Emnet for i dag hedder Tafrijul Qurbat At opløfte alle de byrder, som vi muslimerne har. Hvordan kan man fjerne disse byrder fra hinanden, så vi ikke bærer på alle de byrder, som vi alle sammen render rundt med. Umma, selve nationen af din islamiske nation, bærer på en byrde, og selve personerne rundt omkring bærer på nogle byrder, hvor vi kan alle sammen være enige om, at vi kan hjælpes ad for at fjerne. Vi kan fjerne tårne, som triller ned af øjnene af de mødre, som har mistet deres børn. Vi kan hjælpe de børn, som har mistet deres forældre. Vi kan hjælpe disse enker, som har mistet deres mænd. Vi kan hjælpe de fattige med, at de kan få noget at spise. Vi kan hjælpe dem, som er hjemløse, for at finde et sted, de kan være. Islam er så rummelig. Islam er så rummelig, at hjælpe et andet menneske er et must. Og desværre, der er mange, der undervurderer det og spørger sig selv, hvorfor skal jeg hjælpe andre? Du hjælper faktisk ikke andre. Allah har givet dig, så du kan dele med andre. Allah subhanahu wa ta'ala har sørget for, at du og jeg er midler til at forsyne tingene med andre. Læg mærke til, hvad Allah siger i surat al-An'am, vers nummer 63-64, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah siger, قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين Se, hvem er det, der kan redde jer, når I er i mørket inde i havnen, eller inde i havet? Tad'unahu, I kalder ham, tadarru'an, højt og tydeligt, wa khufya, mørke i skjul. Og så siger I, hvis du redder os fra det her, så skal vi nok være taknemmelige. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون Allah siger, قل الله ينجيكم Se Allah, der kan redde jer fra det. Og Allah redder jer fra et hvert karb. Karb, det er alle de byrder og alle de ting, som et menneske er faldet i. og så er I bagefter utaknemmelige og dannet shirk på jeres skaber. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker os alle sammen, at vi retter op på vores liv. Men desværre, der er ingen af os, som er Allah taknemmelig for alle de ting, som Allah har givet dig og mig. Allah har givet dig mere, end hvad du tror uden at du lægger mærke til det. Men ofte vi undervurderer det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man sarrahu an yunajjihi Allahu min kurab yawm al-qiyamah, yunaffis an mu'sir, au yada'a anhu. Ham som ønsker at blive befriet fra en byrde, som er ved dommedagen, og ham som ønsker, at Allah befrier ham fra nogle af de byrder som han selv har optjent ved dommedagen så siger Allah, så siger Muhammad فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ så skal han hjælpe en, som er kvæg. Og hvordan er han kvæg? Han kan være kvalt af lån. Han kan være kvalt af problemer. Han kan være kvalt af at have brug for hjælp. Han kan være kvalt af alverdens ting. når du hjælper en bror, eller du hjælper en søster, eller en, som er i nød. Allah subhanahu wa ta'ala vil hjælpe dig, og så vil Allah fjerne alle de her sønder, som du bærer på hele vejen igen, til du skal stå op på sirat, op på broen. Og så siger Muhammad, anhu, så er det dig, der bærer på det. Hvordan kan man bære på andre at hjælpe dig? at du rækker en hånd frem for at hjælpe en, der er i nød, er det eneste, som den fuldkommende islam beder dig om at gøre. At være muslim. At være et eksempel af en person, som viser den rette vej i dine handlinger. Som er med til at være fyldskørende i dine handlinger. Og hjælpe andre, uden at du forventer at du skal have hjælp fra nogen. Der er mange mennesker, de vil gerne hjælpe, men de skal have noget til gengæld. Jeg forventer, at du giver mig sådan og sådan. Når jeg hjælper dig med det her, så skal du give mig det og det. Nej. Gør det for Allahs skyld. Så skal du se, hvad Allah belønner dig med. Allah vil give dig det bedste. Og nogle gange vil du ikke kunne se det. Men du vil gerne se det på din kone. Du vil kunne se det på din mand. Du vil kunne se det på dine børn. Du vil se det på dine børnebørn. Allah vil velsigne dem. Allah vil sætte nogen til at beskytte dem. Allah vil sende malaika til at sørge for, at de bliver omringet, så der er ingen, der kan danne skade på dem. Kan I se, hvilken hjælp? Hvilken hjælp I kan tyde på, at når I giver andre, hvad er det, Allah vil sørge for, at de kan få, subhanahu wa ta'ala? Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lært, sahab, har lært Ali radiyallahu anhu, og har lært de øvrige sahaba, når de kan mærke, at der er noget, der er på vej til at ramme dem, så skal de sige at dua, at dua, at løfte sine hænder, og kalde på sin skaber, ham som har skabt dig, og ham som har skabt mig, ham som har skabt os alle sammen, hvor vi retter henvendelse til ham. Ali skulle sige i nogle få uger, når han kan mærke, at han bliver testet. Man skal sige, La ilaha illallah, Al-Halim al-Karim, Subhanallah, wa tabaraka Rabbul Arsh azim walhamdulillah, Rabbil Alamin. La ilaha illallah, توحيد أكال الله أبهايها الحليم الحليم من الحلم som er fuldskørende, let, barmhjertig, øh, rolig, tager sig med hjælpsom, al-karim, gavni, giver uden at forvente, du giver ham noget tilbage. Subhanallah, Velsignet være ham. Wa tabaraka rabbul arshil azim. Og velsignet være ham, som har den vist velskørende trone. Walhamdulillah, takket være Allah, Rabbul Alamin, Herren over alle mennesker. Allahu Akbar. Sikkert nogle ord, som Muhammad har lært Ali, som vi andre vil putte lære noget af. som vi handler efter det, som vi kan agte, som vi kan sørge for. At du hjælper og giver en hånd, så vil Allah hjælpe dig, og Allah vil sørge for dig. Hjælp de nærmeste af din familie. Der er mange, der er mange, når deres forældre, eller når de bliver ældre, og deres forældre har brug for hjælp, så er det sjældent, at de er med til at hjælpe dem. Hvorfor? Hvorfor vil de ikke yde hjælp? Fordi de føler sig, at de blev ældre. Så de blev ligesom lidt opløftet over deres egen forældre. Islam, Islam ønsker, at du stadig er et barn, så længe du har en far og mor. Så længe du har forældre, så er du stadig et barn, selvom du har rummet op til 70 år. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ Og selv vil uff, at du skal sige, lad være med at sige uff. Lad være med at sige, jeg føler mig dårligt behandlet. At komme med kritik og diskussion og begynde at komme med replikker, fordi du er enig. Det kan godt være, at du er enig i dunya. Men lad os nu se, om du er uenig hos Allah, når du står foran ham, subhanahu wa ta'ala. Hvem af os kan tåle at stå foran Rab, når han spørger en, hvad har du gjort der? Hvordan har du taklet situationen? Og hvordan har du været den person, som vil sørge for at hjælpe andre? Og du vil gerne hjælpe din ven, og din veninde, og dine venner, og din, og din, og din. Men du vil aldrig hjælpe dem, som er i nærheden af dig. Fordi du forventer ikke, at du hjælper dem. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hadithen er fra Abu Huraira, han siger, man nafasa an mu'min kurba, min kurab dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawm al qiyama Ham som fjerner en byrde fra en trone, så vil fra dunya, altså en byrde fra dunya, så vil Allah subhanahu wa ta'ala fjerne en byrde som vil have ramt ham ved dommedagen. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرْ Og ham som hjælper en, som er druknet i lån, يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Så vil Allah hjælpe ham i dunya, i de her liv, والآخرة i den næste. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه Allah vil hjælpe sine slaver, så længe slaveren hjælper sine medsøskende, hjælper sine brødre, hjælper sine medmennesker, hjælper alle dem, som siger La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah vil hjælpe dig, kære bror og kære søstre, så længe du er til hjælp til dine søskende. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما og ham som bestræber sig på en vej hvor han vil gerne optjene viden سهل الله له به طريقا إلى الجنة So will Allah subhanahu wa ta'ala gør en lette vej for ham, så han kan opnå al-Jannah. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ مِّن فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ Og når folk, de samler sig i et hus, som er Allahs hus, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ De reciterer Allahs bog, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Og de studerer den mellem hinanden. إلا نزلت عليهم السكينة صبل الله سبحانه وتعالى غمد من السكينة السكينة أتي بالفلسة البس وغشيتهم الرحمة والله سبحانه barmhjertighed بالغمد وحفتهم الملائكة وملائكة بالأمغن dem وذكرهم الله في من عنده أصبر الله نوم هستم صمع هسم أملائكة ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه og ham som ikke forskynder sig så vil han aldrig nogensinde nå det kære muslim kære bror vi er i 2017 Ramadan 2017. Prøv at se, hvor mange år der er gået af vores liv, hvor vi har spildt masser af tid med alle mulige. og vi kan sagtens finde på alle mulige undskyldninger. Og vi kan lyve for os selv. Og vi kan fortælle masser af røverhistorier. Og vi kan blive ved. Så kan vores nafs falde til ro. Men vi ved inderst i, at vi lyver. Du kan lyve til alverdens folk. Men du kan aldrig løbe til ham, som har skabt dig. Som kender din indre og kender hver eneste detalje i dig. Han ved, når du løfter din arm, hvad du har tænkt dig at gøre. Men, så er det på tid, at vi retter op på det. Når vi, når vi siger, at vi retter op på det, det betyder, at vi retter op til det bedre. Vi retter op på at være et menneske. Vi retter op til at være en muslim, som underkaster Allah. Vi skal være muslimer over for hinanden. Vi skal have respekt, og vi skal danne respekt. Jamen gælder det på alle flader? De gælder på alle flader. Store som små. Ældre som yngre. Det gælder rige og fattige. At vi er nødt til at vise at vi underkaster os Allah subhanahu wa ta'ala. Så vores handlinger, de skal kunne ses, og vores tale, de skal kunne høres. Og alt hvad vi foretager os, de skal man kunne se. Sådan har muslimerne åbnet Indonesia. Sådan har muslimerne handlet og agtet i flere hundrede år med deres opførsel og hvordan de viste islam. Klart, når muslimerne har ændret sig på deres adfærd, og på deres manerer, og på deres værmod og tror, når man er sur og mobidlig så er man hård. Nej. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var glad. Han var imodkommende. Han var smilende. Han købte, og han handlede, og han lejede, og han gjorde nogle sjove ting med hans sahaba. Er du bedre end Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er der nogen, der tør at sige, jeg er bedre end Muhammad? La wa rabbil ka'ba. Nej, og jeg sværger ved Allah. som har skabt mig og skabt dig og skabt hele menneskeligheden, ingen kan nå til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, مثل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد سامنين mellem من مؤمن i تواد i hans forhold, i hans relation, وتراحمهم og deres barmhjertighed og handlinger, og deres følelser, og ta'atufihim, ligesom en krop. At en mu'min, når han handler, når det gælder forbinding, når det gælder barmhjertighed, når det gælder og opførsel, når det gælder handling, så er det ligesom en krop siger Muhammad sallallahu إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى Hvis noget af den her krop, der blev ramt af noget udkommende, så begynder den at mærke fiber og mærke smerte, som er fælles for hele kroppen. Hvad betyder det? Det betyder, når der er en, der siger ah, så gælder det om, at den her ah har ramt. Den her smerte har ramt dig. Når der er en, der råber og siger Allah, så er den her Allah ramt. Så er der nogen, der siger, Allah, min, jeg kan ikke mærke alt det her. Fordi dit hjerte er død. Det eneste måde, du kan redde dig selv på, er at give dine hjerte MCR, hjertefunktion, så den kommer i gang. Og det eneste, der kan få hjertet til at banke hurtigt, er Al-Quran. Allahs ord. Allahs ord er med til at blødgøre dit hjerte. Al-Quran er med til at sørge for, at du bliver tager, og du vil føle dig som et menneske, som underkaster Allah subhanahu wa ta'ala. Desværre er det sådan, muslimerne føler sig som splittet krop, hvor man kan se, armene blev ramt, fødderne blev ramt, benene blev ramt, overkroppen blev ramt, ryggen blev ramt. Så lukker man døren og siger, jeg er ligeglad. Hvad rager det mig? Hvad rager det mig, at muslimerne i Burma de bliver slagtet? Hvad rager det mig, at muslimerne drukner fra Grækenland i deres små skibe på vej hen til Europa? Hvad rager det mig, at palæstinenser i Palæstina bliver slagtet derinde? Hvad rager det mig, at israelerne angriber Al-Aqsa? og muslimerne bliver trampet ihjel. Hvad rager det mig? Siger folket. Folket samler sig til ibadah. Du skal da ved. Bare at du siger, at du er ligeglad, har du allerede stemplet dig selv for at være en anden person i den her nation. Al-Muslim, ham som underkaster Allah, og hver ting, som rammer en muslim rundt omkring, de skal kunne mærkes. De skal kunne føles. De skal kunne ankes. De skal forberedes. Kan du ikke hjælpe, så kan du løfte din hænder og sige, Åh oh Allah, dette kunne jeg ikke hjælpe med med andet at lave dua til dig. Og rette henvendelse til dig. Det er dig, jeg spørger om hjælp, og ingen andre. Så spørg ham om den hjælp. Måske Allah accepterer din dua, så Allah løfter den byrde, som Allah har ramt den her nation. Selve dua hos muslimerne, de blev fuldstændig nære med at gøre. Nu er vi i Ramadan. Hvor mange elsker du af mennesker? Lav dua til den bag deres ryg. Ligesom når du spiser deres kød bag deres ryg. Lav dua til muslimerne. Rette henvendelse til Allah. Hjælp dem. Lav dua til dine forældre. Lav dua til dine børn. Lav dua til alle muslimer rundt omkring i verden. Lav dua til dem, som er i nød. Lav dua for de kvinder, som står over for israelerne i Al-Aqsa med deres krop og viser dem, at de er bedre end mænd. Og det har de gjort længe. Det har de gjort længe. De her er ikke kvinder. De er nogle soldater af Allah, som kæmper kun for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. De beskytter Al-Aqsa, som vi alle sammen er syndige om. Allah kommer til at spørge os. Vær forberedt på hver eneste ting, der sker rundt omkring, som rammer vores nation, at vi alle sammen er skyldige. Vi kan spise, vi kan grine, vi kan have det sjovt, men vi kan ikke fjerne, vi kan ikke fjerne sorg, og vi kan ikke fjerne det, som vi ved er sandt, at vi er skyldige. Og det kan vi ikke fjerne fra os. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, Unsur akhaka, Zaliman au mazluma, Sej din bror, sej din søskende, Zaliman, hvis han undertrykker, أو مظلوما إلى hvis han blev فقال رجل سسين من يا رسول الله أو profeten الله أنصره إذا كان مظلوما Jeg sejrer ham, hvis han أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره Kan du se, hvis han bliver undertrykt, så ved jeg godt, hvordan jeg kan sejre ham. Men hvad så, hvis han selv undertrykker andre? Hvordan skal jeg sejre ham? سسي محمد تحجزه تمنعه من الظلم فإن في ذلك نصره حال هم حال fast i ham stopper ham forhindre ham i at gøre det det er sådan du kan sejre ham hvor mange af os har set nogle folk lave fejl og vi ved det er en fejl og vi overgår ikke at stoppe den Fordi vi har den her relation, der hedder, hvad rager det mig? Det kommer ikke mig ved. Jeg skal ikke blande mig. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hvordan vil du have det, hvis din søster foran dig, og folk omringet, og så kommer der nogen at tage hendes hijab, og tage hendes tøj af, Ovenskyld udtrykket hende foran dig. Og så vil folk stå og sige, hvad rager det mig? En muslim, han hjælper en anden muslim. Og sørger for at bakke ham op. Og hjælper ham. En muslim hjælper en søster lige meget hvad. Om hun er almindelig. Søster med hijab og jibab og alt det der. Eller hun er af det andet side. Hun har stadigvæk de samme rettigheder. De har brug for hjælp, måske din hjælp kan være med til at føre hende til at blive bedre. Vi kan alle sammen lære noget af. Vi kan alle sammen lære noget af, hvordan vi kan håndtere vores handlinger. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, من أذل عنده مؤمن فلم ينصره når der er en, som bliver nedstrømt, eller som blev nedtaget af en mu'min hos ham, uden han sejrer ham, وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَنْصُرُهُ Og han kunne redde ham, han kunne sejre ham, أَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah subhanahu wa ta'ala vil gøre izlal. Hvad betyder izlal? Nedtryk ham. Allah vil nedtrykke ham foran hele menneskeligheden ved dommedag. Allahu En muslim sejrer en muslim. En muslim støtter en muslim. En muslim bakker en muslim op. Selvom han laver haram, naam, stopper ham med at lave haram Forhindrer ham med at lave haram. Stopper ham med at stjæle. Stopper ham med at ødelægge. Stopper ham med at foretage sig nogle ulovligheder. Stopper ham med at snyde og bedrage. Det er det, vi er nødt til at gøre. Allah siger i surat al-Muzammil, vers nummer 20. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةِ وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة أبغر هاريا سبرنا وآتوا الزكاة betal jeres almisser af de overskud, som I har. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا Lån. I skal låne jeres skaber قَرْضًا حَسَنًا Et godt lån. Hvordan kan vi give Allah et lån? Hvordan kan man gøre det, når du hjælper andre? Når du sørger for at hjælpe en i nød. Jeg ved udmærket, der er mange, der har misbrug. Der er mange, der snyder og bedrager. Jeg ved udmærket, at der er nogen, der snyder og misbruger muslimernes venlighed. Men det er ikke ens betydende med, at der er ikke nogen muslimer, der har behov. Og hvis man gør det efter bogen, med at skrive tingene ned og sørge for, at der er vidner og det hele, og få tingene på den rette vej, at der er ingen, der mister noget som helst. Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 245, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة hvem kan give et lån til Allah, hvor Allah vil fordoble det, mere doblet end det er. Hvordan? Læg mærke til, hvad Muhammed svarer. Man akrada muslimen dirhaman marratain كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به من أقرض همصم لونين مسلم To dirham. Det er billigt. Det vil sige, det er de svarer til et par kroner. To gange. Så har han fået ligesom belønning, som om han har givet sadaqa. Og ulama siger, at hjælpe folk med lån er bedre end sadaqa. Hvorfor? Fordi sadaqa, du giver det til det fattige. Det er ikke sikkert, at han har behov for det. Men ham, som har lån, du har reddet ham. Du har hjulpet ham. Du har sørget for, at han blev hjulpet den dag. Muhammad sallam siger, Jeg har set skrevne på døren af Jannah, den dag jeg er velhemlede til den. As-sadaqatu bi'asharati amthaliha. At selve sadaqa, at give almisser, ganget med ti. Wal-qardu bi-thamaniyata ashar. og at hjælpe en i lån, det er ganget med 8 med 18. فقلت يا جبريل سسايا أو جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ولن كرباء أتلون أتيل بإن ملون أعبض إن الصدقة المسة قال لأن السائل قد يسأل وعنده لأن هم som en fattig der spørger det kan godt være at han har 2 kroner, 3 kroner men han spørger for at sikre sig og så siger han والمستقرد لا يستقرد إلا من حاجة og ham som låner for at dække sit lån han ønsker kun at redde sig selv fra det her lån Allahu Akbar Allahu Akbar derfor er en muslim altid foran med at hjælpe andre. Og det skal vi. Vi er nødt til at vise dem, at vi er blandt de mennesker, som elsker at hjælpe andre muslimer. Og det skal vi. Der er en ting, som er vigtigt for os, vi forstår. Og passe på, at følge muslimernes aurat. At følge muslimernes fejl. At følge muslimernes, hvad foretager de? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and say, يا معشر من قد أسلم بلسانه يا معشر kaldelse på folk hvor deres tung er skommet til islam ولم يفضي الإيمان إلى قلبه og hjerterne er ikke kommet til iman endnu لا تؤذوا المسلمين lad være med at skade de, de fast troende muslimer ولا تعبروهم ولا تتبعوا عوراتهم ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم Lad være med at give dem øgenavne, eller give, se noget til dem, som vil skade dem. Og lad være med at følge deres fejl. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم. Ham som følger de fejl af sin bror, så vil Allah følge hans fejl. تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته og hvis Allah følger dine fejl يفضح ولو في جوف رحله så vil Allah lave fadiha ødelægge ham selvom han er blandt sine medmennesker til sin familie eller andre الله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم سي الحديث صحيح ابن ماجه من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة همسن ديغا هو بغوه الله ديغا وهم في بدون دين ومن كشف عورة أخيه همسن قاسينه فإلى سنبغوه سنلي كشف الله عورته الله بالكاهنس فايل سنلي hatta yafdahu biha fi baytih. Så vil Allah synliggøre det, selvom det er i hans hus. Derfor er der nogle mennesker, der ønsker at vise andres fejl og følge, hvad folk foretager sig af handlinger for at tale om det. Som om folk de sidder og spiser slik, så spiser det på kroppens råt af menneskerne og det skal man stoppe med. Allah siger i surat al-Nur, vers nummer 19, إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا dem som elsker, at de synliggør de dårlige ting hos de fasttroende. Lahum adabun alim fi dunya wal akhirah. De vil få en hård straf, både i dunya og i akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Og Allah ved det, og I ved det ikke. Der er mange mennesker, som hele tiden leder efter fejl hos folk, og vil gerne vide, hvad folk foretager sig. Hvad laver ham Abu? Og hvad laver hende? Og hvad laver hende Hasna? Og hvad laver Aisha? Og hvad laver Muhammad? Og hvad laver Hasna? Og hvad laver Darra? og hvad laver så snart, og folk følger det. Og sørg for, at de vil gerne vide, hvad folk foretager sig. Og har du hørt de sidste, og sidste nyt på verden, og sidste nyt lokal, og sidste nyt i din provins, kan du ikke bare holde din mund og passe dig selv, og sørge for, at du lukker din mund, så du ikke spreder al mulige havl ud, som folk har ikke brug for. En muslim, han skal frygte Allah, hvad der kommer ud af hans stund. Fordi hvad der kommer ud af hans stund, er med til at skade ham. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde til en af sahaba, وما يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم til Mu'adh ibn Jabal. Han sagde til ham, hvad tror du, der kaster folk ind i ilden? Andet end det, der kommer ud af deres mund. Vi er på Herrens mark, hvis vi ikke retter op på vores liv. Vi er på Herrens mark, hvis vi ikke sørger for, at vi kommer frem og sørger for at stoppe folk. Du og jeg. Vi skal fjerne alle de byrder, som muslimerne har. Vi skal hjælpe hinanden. Det mindste, vi kan gøre, det er lave dua. Sørg for, at slukke brand, inden den starter. At slukke bagtælleri, inden den opstår. At slukke udtalelser fra folk, før at de har tænkt sig at sige noget. Når du siger, at nogle folk foretager sig noget, Lad være med at tænke på noget, der er dårligt. Tænk på noget godt. Hjælp dem. Red dem. Sørg for at være der for dem. Alle mennesker har brug for et skub. Du har fået dit skub. Jeg har fået mit. De andre har ret til det næste. Derfor, vær behjælpelig og sørg for at hjælpe. Og lad være med at stoppe med at være en behjælpelig for dine menneske. Husk på, at Allah subhanahu wa ta'ala ønsker dig og ønsker et hvert muslim et fresh start. Så gør det nu. Ramadan 2017. Vær en fresh start for dig og for mig, så vi kan hjælpe hinanden, inshallah, til ved at komme ind til Jannah. Vi bestræber os alle sammen til et, mål, et formål. Det er at komme ind til Allahs Jannah. Vi kan snakke, vi kan tale, vi kan se, vi kan læse, vi kan recitere, vi kan fortælle, vi kan holde prædiker. Men der er kun én ting, du er nødt til at gøre. At være med til at hjælpe. At være med til at sørge for, at vi er på den rette vej, inshallah. Kære muslim, kære bror, Kære søster, de er aldrig for sent. Husk det, de er aldrig for sent. Lige meget hvad du foretager dig, min, min kære muslim, så er du min bror. Og det er wajib for mig at hjælpe dig. Og det er wajib for den her nation at hjælpe dig. Selvom du er på den dårlige vej. Hvem af os har ikke været på den dårlige vej? Men Allah har reddet os. Så skal vi også hjælpe andre med at blive reddet. Må Allah acceptere jeres faste. Og må Allah subhanahu wa ta'ala acceptere jeres qiyam. Og må Allah acceptere jeres dua. Og må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe den her nation. Må Allah redde dem i Filistin. Og hjælpe dem i Aqsa. Må Allah beskytte dem fra alt ondt. Må Allah sejre dem over Yahud. Og Allah, må Allah forbande disse Yahud. Og må Allah skade disse Yahud. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك اللهم انصر من نصر الدين وذل من أذل الدين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارنون det noen eiere ça va se Barakallah fikum wa jazakumullah khair.